урочистості. А чистотіл і ведмеже вушко додавали сумної жовтої барви. З невеликої кручі спустилися до Дніпра. Він котив води вільно, на просторі то тут, то там закручувалися пінні бурунці, і важкі водореї настрашували уяву чорною глибиною. Кажуть, на дні таких водоригів живуть соми. Вночі вони випливають на плеса і лякають раптовими виплесками рибалок і мисливців. Береги були пустельні, і ця пустельність хапала за серце і ставало чогось шкода насамперед себе. Так думала Ірина. А Василь Васильович бродив по коліна у воді, йому подобалося, як швидка течія лоскоче і приємно охолоджує ноги. Отако само я бродив колись понад річкою у своєму селі, сказав Тищенко, студентом. Приїхав на канікули. І приїхала ще одна дівчина. Вона вчилася в технологічному інституті на шкіряному, так, здається, він називався факультеті. Збиралася працювати в цеху, де шиють чобітки і сумочки. Мені це було незрозуміло. Що саме? Ну, що людина у 19 років збирається все життя щось там шити із шкіри. Таку вибрала професію. Тепер я розумію, а тоді, що ж тут дивного? то вже забезпечене в майбутньому життя? Правда. Мені ж тоді було не потрібно нічого, ні грошей, ні квартири, одні штани, одні черевики, парусинові 43-го розміру, штани і черевики. Босий блукав понад річкою. Вода і сонце. Жарке, вільне, вічне. І думав я, що сотворю щось особливе. Ще ж усе попереду, життя тільки починається. Сотворю щось таке, переверну світ, чи принаймні здивую його так, як він ще ніколи не дивувався. Збудую, двигану, сказав просто буденно. Але за всім цим вчувалася глибока туга її підкреслював плескіт води. З нею сплили тисячі мільйони надій, пливуть і далі в кожну хвилину, кожну мить. Ті хвилини неначе одривають щось з душі, перетворюють на рух, в протилежне, назад. А він стояв дужий, сильний, рвійний. Але, мабуть, вловив себе по той бік грані. Вона здивувалася такому його зізнанню, але не зовсім повірила. Їй здавалося, що він не міг так мислити, бо жив дуже просто і практично, бо був селюком, виріс біля жита і гною, про що часто розказував і чим аж хизувався. Ну, а зараз запитала. Зараз не те, щоб не вірю, але знаю межу. Щось іще збудую, сподіваюся, гарне. Вона сиділа на березі, обхопивши руками коліна довгих ніг. Може, рано заговорив про це? Мабуть, перебільшуєш такий скажений, як і раніше. Скажений може, та й то не так. Тоді чого не вистачило? Він пішов униз за течією та так далеко, що вона вже не сподівалася на відповідь. Ішов назад, буронив воду, дивився собі під ноги, немов видивлявся щось на дні. Зупинився супроти неї. Подивився вгору на сонце, на ліс за Дніпром.